За денеска ке, ке излезам малку од онаа серија на предавања за Троангелската вест, иако и оваа вест и ова што денеска ке го изнесам не е ништо нити ново, нити пак нешто надвор од веста за последното време, затоа што Троангелската вест е вест за последното време. Темата е насловив како отворена и затворена врата. И ќе започнеме со еден цитат, кој што се наоѓа во едно списание кој што на времето се печатело, Youth инструктор или инструктор за млади, за, да, од февруари 1, 1894 година, кој што цитат гласи вака. Господ чува сметка на цели нации и на поединци. На нациите, како и на поединците, се разбира, им дава одреден период на проба, и им нуди докази за своето, за своите барања, за својата превласт и ги осведочува за своите закони. Сето ова го прави за да безбожните нации не бидат уништени, а да предходно не бидат предупредени и не им биде понудена светлина. Но, откако ќе им а, даде доволно докази и светлина, ако те и понатаму проложат во својата дрскост и непослушност кон него, тогаш Која ќе се исполни чашата на беззаконието, Господ го презема случајот во своји раце и нема повеќе одложување на неговите судови. Знаеме дека Библијата ни кажува во 2 Петрово дека не се бави Господ со неговото вракење, Христос со неговото доаѓање. Туку тој е долго трпелив и чека да се покаеме, да се покајат цели нации, многу нации, значи многу народи на оваа земја. Господ е милостив, но неговата милост има крај. Че значи, не е И Ико не люби со љубов која што е навистина бескрайна, која што е тешко сватлива за нас и неописива, сепак милоста негова, колку и да е долга, колку и да е тој долго трпелив, сепак има свој крај. Знаете, денеска некако има тенденција во христијанскиот свет да многу повеќе се истакнува таа страна од Господа, од неговиот карактер, значи милоста, трпеливоста, љубовта, но сепак, како што читавме и од пулката, поготово во наумонија, оние стикови, сепак таа милост има крај и Господ еден ден ќе се одмазде, односно ќе мора да стави точка и крај на греот на беззаконието како што тоа го гледаме и до овој цитат, значи и за поединци, и за нации, ќе видиме и за целиот свет од случајот со Ное, па и за цркви, Господ дава време на милост и време за покаяние и поправка, но ако се продолжи во гревот, се продолжи во непокаяние, веш стигнува и со одветна казна. Да видиме најнапред како било во Ноево време. Сите ние знаеме од оно што го читаме, дека Господ понудил, еве читаме во шеста глава Битие, или прва Мојсева, трети стих, време од 120 години милост. Тогаш Господ рече, шеста глава, трети стих, мојот дух нема да остане довека од човекот, човекот е телесен, па векот нека му биде 120 години. Господ дал доволно светлина на тој предпотопен свет. Баш изутринава рачунав, мислев дека се 8, односно биле 9 генерации живееле во исто време. Адам бил се уште жив, кога Енох се родил. И уште малку фалело да го доживе оној момент кога Енох бил земен, жив на небо. Не е малку, баш стотина и нешто години, меѓутоа девет генерации кои што усно ја пренесувале веста, надешта за спасение. Знаете, уште во Прва Мојсева 3.15 се дава она прва вест за надеж, дека не е се безнадежно, дека има решение за гревот, за беззаконието. И тоа го пренесували и Адам и сите негови потомци, реков, девет генерации овде се опрашени, кои што живееле. Дори и Матусал, кога се родил, дедото на Ное, Адам се уште бил жив. Знаете, дека 930 години живеел. Матусал е оној кој што најдолго, најдолго живеел, и тоа со причина. Живеел 969 години, знаете зашто? Со причина, велам. Сега еднаш зборувавме за тоа. Самото име Матусал значи ќе умрам кога ќе се случи. А што ќе се случи? Матусал живе и умира во годината на потопот. Се не знаеме точно, може би месец дена, може би неколку дена пред самиот поток, меѓутоа Матусал бил живо сведоштво. И Господ го поживеал толку долго за да ете се исполни и тоа, значи тој бил живо сведок што меѓу останатите кои што значи сведочеле и Ное, самиот Ное заедно со својот дедо сведочеле Ное почнал да гради брод 120 години Господ го избрал како вестник кој што треба да ја однесе таа вест на надеж и спасение на на тој предпотопен свет. Но таа негова вест, значи покрај сите тие сведоштва, покрај целата таа светлина Таа негова вест била исмевана. Сега ја да читаме во потребаси пророци на многу други места во списте на Елен Вајт. Луѓето во тогашниот свет се обидувале научно да докажат, не им било веројатно тешко да кажат каков дошт, каков потоп, па тоа никогаш не е било, нема ни да биде. Немало дошт, знаете тогаш. И погресета таа светлина, Дури се случува и следнава сцена, седма глава, бите и 16 стих. Се што влезе беше двојка, машки и женски пол од сите существа, како што Бог му нареди на Ное. Што се случува пред целиот свет? Две по две во парови влегуваат, влегува се од животинскиот свет што постоело тогаш, постоело. И сите тоа го гледаат, сведоци се на тоа. И дури и на тоа барале некоја научна потврда. Да ме кете, тоа се случува од тие и тие причини. Не го гледале тоа како, може би, последна а, шанса за да се покајат и за да влезат на поканата на Ноја, на Господа, всушност, во бродот и да се спасат. Ни тоа не било доволно. И истиот тој стик 7.16 завршува тогаш Господ, откако влегле животните, но е веќе бил со своето семејство внатре, што вели, ја затвори вратата зад него. Значи, предходно, како што Бог му нареди, значи, на Ное, и откако и Ное влегол, Господ ја затвори вратата зад него. Не ни биле свесни воопшто луѓето во тогашниот предпотопен свет, дека всушност ова било затварање на вратата на милост за нив. Иако уште седум дена нема да капне дошт. Но тоа било крајот на милоста за тој цел предпотопен свет, значи станува збор за целата планета, за цел, целиот, целиот е, животински свет и, и, и луѓето пред се, вклучувајќи ги во, на, на планетата Земја. Господ трпел, но не можел да трпи вечно. 120 години, како што рековме, имало доволно светлина имало живи сведоци, но сепак луѓето истрајале во своите греови и вратата се затвори. Дојдеме кај Содом. Господ бил милостив кон овој град, се станува збор за град, и Гомор, се два града. Преку Аврама имале доволно светлина. Знаете, Аврам секаде кај што одел и секаде подигал жртвеник, кај што принесувал жртва на Господа. И не само тоа. Во Битие 14 глава, Битие, значи прва Мојсија 14 глава, знаете кога Лот ке го земат во заробеништво и не само него, него целиот него, него имот, оние четири цара. И знае, замисли си Аврам со само 318 своји луѓе, ќе успе да го ослободи. Зарем тоа не било сведоќство исто така? за тогашниот свет, дека Господ е со нив. Еве, читаме во Битие 14 глава од 11 стих. Победниците вели ги зедоа сите богатства на Содом и Гомор и сета нивна храна и си отидоа. Го зедоа и Лот, Аврамовиот внук од брат, кој живееше во Содом и целиот негов имот и си отидоа. А еден што се спаси брат Есхолов и Аванов, Аврамови сојузници, му ја сообщија веста на евреинот Аврам, кој живееше при дабот на Амориската мамра. Кога Аврам чу дека е заробен неговиот внук, ги собра своите момчиња, родени во неговиот дом, 318 обучени мажи, ги вооружа и тргна во потера до дан. Замислите си ја потерата против четири цара, сета дневна војска. Ги подели своите момчеви во две групи, ги, напад, ги нападна ноки и ги порази. Ги гонеше до Хова, северно од Дамаск, го врати целиот имот, го врати својот внук Лот со сето негово богатство и жените и мажите. Имале овие градови доволно сведоќство, доволно светлина. Но, дори Господи ќе прати и ангели, и што се случува? Пасти, самиот Лот, предходно, значи, самиот Лот бил сведоќство, самиот Лот бил праведник, Светото писмо кажува за тоа во второ послание Петрово, второ Петрово послание, 7 и 8 стих. Втора глава, значи, второ Петрово, втора глава, 7 и 8 стих. Библијата вели, ако го избави праведниот лот, кога го мачеше развратниот живот и беззакониците, мака е за еден праведник да живее во еден таков град, среде големо беззаконие. Зошто овој праведник, живејќи меѓу нив, ја измачуваше од, од ден на ден својата праведна душа, гледајќи ги и слушајќи ги нивните беззаконски дела. Лот бил сведоштво исто така. И наистина во големи градови, како што тогаш, за тогашни услови биле Содом и Гомор, беззаконие имате во претек. И пред се, знаеме дека оној карактеристичен греф на Содом, многу одговара, самото писмо вели дека ќе биде како во времето на Ное, последното време, како во времето на Лот. Какво време имало, какво време било времето на Лот? Пошто бил карактеристичен Содом? Не само по Содомија, него и она што денеска толку многу сака да ни се утоли во глава дека ете било природно дека треба да се толерира и да се прифаќа хомосексуалност. И дури и двата ангела кои што Господ ќе ги прати, можеле да бидат лесно да станат жртва на, на такви хомосексуалци, ја знаете ситуацијата. И што се случува во, значи сега отвараме 18 глава Битие, Осно 19 глава. 9 стих. Откако Аврам ќе им каже, немојте да им правите ништо зло. А, се извинува Лот. Од деветиот стих, тие му велат, значи, цела толпа на народ се собра. Отстапи од таму, рекоа, дојде како а веќе се, се поставуваш како судија. Видите, Лот им водел очи како што на крајот на времето ги отсекуваш, на грешниците им бодат очи праведниците. Оние кои што живеат по Божја волја. Оние кои што го осудуваат гревот. Дојде како придонене са, веќе се поставуваш како судија. Сега ќе ти сториме тебе поголемо зло од колку ним. И се засилија кон човекот лот. И се нафрлија на вратата за да ја скршат. Тоа што се случува? е двајцата ангели ги испружија рацете надвор, го повлекоа Лот при себе и ја затворија вратата. Не биле свесни судомјаните дека ова всушност било затварање на вратата на милоста за нив. Крај, готово. И ти потоа се обиделе да ја скршат вратата, вели и луѓето пред вратата, млади и стари, се туркале, буткале, меѓутоа ги заслепија, ангелите ги заслепија со блесок, так што не можеа да ја најдат вратата. Ова било крај за Содом. Потоа само следи екзекуцијата. Во, цела, во истата глава, таму 24-28 стик читате, кога Господ од небото истура оган и суфор помешан. И ги спалува овие два града. Заради нивното беззаконие, заради нивната непокаяност, вратата Господ ја затворил, иеко толку бил многу трпелив. И светлина имале доволно, биле доволно осведочени и преку Аврам, преку животот на Лот, но не се покајале. Ова е, значи, судот и затварање на вратата на милоста на деден град, односно два града во случај. Сега да видиме на дедна цела нација, во случај Вавилон, отвараме во Данијел книгата на пророк Даниел во пета глава, во времето тоа царувањето на Валтазар, Секјавате она рака, која ќе ги напише оние зборови мене, мене, теке луфарсин на зидот, па Валтазар бил поучен да го викне Данијел, за тој да му протолкува, да го протолкува значењето на овие зборови. Господ бил трпелив и кон Вавилон, многу светлина имале и Новокудоносор, знаете што се случило со него, било сведочен за дека Господ <laughs> е, тој е единствен жив Бог, кој што менува цареви и владе на целата Вселена. Но Валдазар, односно, и понатаму Вавилон продолжил со она што го правел беззаконието. Дури се вели овде во петата глава дека ги, ги зеле значи, посадките, садовите, кои што биле од светилиштето и ги користеле за несвета употреба. Пиеле си, пиеле вино, пирувале. Доаѓа последното предупредување од Господа и Данијел му кажува, му го протолкува ова на Валтазар и му вели во петата глава од 25 до 28 стих. Читаме, односно од 18 првен стих, Од цару Севишниот Бог му даде царство, величина, чест, слава на Навуходоносор, твојот татко го подсетува на Навуходоносор, неговиот случај, заради величината што му ја даде трпере од страв пред него народите, племињата и јазиците, тој убиваше според својата волја, го оставаше во живот кого што сакаше, го возвишуваше кого што сакаше, го понизуваше кого што сакаше. Но кога срцето му се издигна и духот се ожесточи до дрскост, тогаш беше, тогаш беше оборен од својот царски престол и славата му беше одземена беше протеран од човечкото обшество и неговото срце стана слично на животинското, престојуваше со диви ослици и јадеше трева како вол. Небесната роса го миеше неговото тело, доека не ососна дека се Севишниот Бог има власт на човечкото царство и дека го става на чело оној кого што тој сака. Но ти, Валтазаре, можеше да се поучиш од искуството на Вокудоносор, сине негов, не го понижи своето срце, и го го знаеше сето ова. Знаете, човек колку повеќе знае, колку повеќе светлина има, толку поголема одговорност има исто така. Валтазар и покрие ова, сепак се возгордел, се возвишил до дрскост. И потоа читаме од 25 стих, И еве што е напишано, толкувањето. Мене, мене теке луфарсин. А тие зборови значат, мене Господ го измери твоето царство и му стави крај. Доста беше, толку е. Господ е милостив, но има крај. Текел беше мерен врз мерилка и си најден прелесен. Уфарсин, твоето царство е разделено и им е предадено на медијанците и на персиците. И истата таа вечер, екзекуција. Доаѓа Дари и го презема царството. Крај за Вавилон. Цела една нација. Господ е милостив. Господ праќа доволно светлина, предупредување. Но ако упорно продолжува, цела нација, град, е цел свет, целиот жив свет, оно е во време. И исто така и за поединци. Ако упорно продолжувате во беззаконието, тојаш ќе дојде казнат. Да се присетиме на Ерусалим. Зборувавме во темите што ги имавме предходно и за целата израелска нација, како тоа тие станале блудница. А да не зборуваме за тоа колку тие имале светлина, Самиот Иерусалим, значи ова е, одиме малку пред паѓањето на Вавилон, казната што Иерусалим <clears throat> ќе доживее токму со рушењето на храмот и паѓањето на цела една нација под робство, под Вавилон. Значи, Господ Вавилон еднаш ќе го искористи како казна за Божиот народ, а потоа и на самиот тој Вавилон ќе му дојде крај, затоа што упорно продолжуваат во беззаконие. Читаме и отвараме во втора книга Летопис или втора книга Дневник, за да видиме, да прочитаме за Ерусалим. Втора книга Дневник, 36 поглавје, или тоа ќе му дојде четврта книга Царе во оној преод, ако го имате, втора книга Дневник или Летописи, значи 36 глава, 15 16 стих. Господ Бог на нивните татковци испраќаше кај нив рано своји гласници, ги праќаше постојано. Постојано Господ праќал гласници, пророци, опомени, зашто му беше жал за својот народ и за своето живеалиште. Мисли на храмот, нормално. Живеалиштето, престојувалиштето. Но тие им се подсмеваа на Божите гласници истата слика како во ноево време. Пред се на Еремија, на Езекијал, кои што живееле во тоа време и ги предупредувале. Знаете што му се случувало на Еремија. Но те им се посмева на Божите гласници, презирајки ги неговите зборови, подигрувајки се со неговите пророци, доека не се подигна Господовата ярост против неговиот народ, та веќе немаше лек. Страшно е да се подигрувате и да се подсмевате на Божиот гласник и на веста што тој ја, ја дава. Веста која што треба да ве разбуди, која што треба да ве доведе до покаяние и до спасение. Те ја преминале э, мерат. Знаете, јас неодамно имав искуство во Штип, каја што цитирав цитати од Духот на пророќството и бев при тоа и смејан како да јас вид читав во моментот, а не јасни цитати по одредена тема. И доаѓа екзекуцијата, 17 стих. Го доведа против нив халде, халдејскиот цар, кој ги стави под меч нивните младенци во домот на нивото светилиште, не поштидувајќи ги ни младецот, ни девојката, ни старецот, ни немокниот. Крај на милоста. А, значи, летописи, втора книга, летописи, продолжувам само. Читав пет, а, 36-та, последната глава од втора книга Дневник или летописи. Значи, 17 18 стих, до 19 го доведе против ним халдескиот цар, кој ги стави под меч нивите младенци во домот на нимото светилиште, не поштидувајќи ги ни младецот, ни девојката, ни старецот, ни немокинеот. Се му предаде во рацете Сите посадки на Божиот дом, големите и малите сокровиште, то на Господовиот дом и царевото благо, богатството на неговите кнезови, се однесе во Вавило. Кој изгорија Божиот дом и го соборија Иерусалимскиот зид и ги уништија сите негови скапоценности. Дали беше поинаку во Новиот Завет со еврејската нација? Да отвориме сега во Матеј 21 глава. Секавате на она парабола што Исус ќе каже со лошите земјоделци. 21 глава Матеј од, од 33 стих ќе читаме. Чујте друга приказна. Беше еден домакин кој наседи лозија, го загради со плет и ископа по него, во него точило, изгради чуварница и им го даде под наем на земјоделците и си отиде. А кога наближи времето на плодовите, ги испрати своите слуги при земјоделците, значи домакинот, ги испрати слугите, за да го приберат плодот, родот. И земјоделците ги фатија неговите слуги, едниот го бија, другиот го убија, а третиот или другиот вели овде го каменуваа. Пак испрати други слуги повеќе од првите, но и со нив направија исто. Најпосле го испрати својот син велејќи, ќе се засрнат од мојот син. Но, земјоделците која го видува синот, си рекоа меѓу себе, овој е наследникот. Ајде да го убиеме и да го присвоиме неговото наследство. И го фатија, го изфрлија надворот лозијето и губија. Нешто кажува парабола? Многу не е јасно, што? ги убиваа пророците, ги каменуваа, на крајот дојде и синот Господов, и него го изфрлија надвор, губија, надвор од градот. И тоа не беше крај, го убија Христа, но тоа не беше крај на милоста, се сеќавате милоста до кога трае, оние 70 години за мојот народ, како што вели во Данило 9 глава до 34-та година. Уште 3,5 години се до каменувањето на Стефан, Господ Пружа време на милост, им дава време на милост за да се покајат. Но, и Стефана ќе го убијат, исто како е еден куп предходно слуги, како што читаме во параболата, и како и Божиот син, ќе го каменуваат, и Господ е се уште милостив. Зошто го велам ово? Па кога е уништен Ерусалим? 70-та година. Уште цели колку имате тука? 36 години уште. Господ чека. Господ е милостив. Но при тој и кажал што ќе се случува во 23 глава Мати сега отворите. Од 32 стих. Што им вели? Исус и вие ја дополнивте мерата на вашите татковци. Секјавате предходно цитатот кој читавме дека Господ чека кој ќе се исполни мерата на беззаконието, тој превзема се во своји раци, доаѓа казната. Вели, вие ја дополнивте мерата на вашите татковци, змии, змиски породи. Како ќе побегнете од судот на пеколот? Зато, еве, јас ви праќам пророци, мудрици и книжници. Вели, ќе продолжам да ви праќам. Од нив едните ќе ги убиите и размите а другите ќе ги бичувате во вашите синагоги и ќе ги гоните од град до град. 23. Во моментов 34-тиот го читам. 35-тиот. За да дојде врз вас сета праведна крв, пролеана на земјата од крвта на праведниот Авел до крвта на Захарија, синот Варахиин, кој губивте меѓу храмот и жртвеникот. Губиле во светилиштето. Убиство во Божиот дом дори. ми велам, сето тоа ќе дојде врз ова поколение. Во Лука 19 глава, од 41. Ако се приближи кон Ерусалим, стано збор за Исус, го виде градот, заплака за него и рече, Кога и ти би узнал, дури барем во овој твој ден, што е за твојот мир, но сега е сокриено твоите очи. Зашто ќе дојдат денови за тебе, кога твоите непријатели ќе те обкружат со обкопи, ќе те обколат и ќе те принеса, а, притеснат од сите страни, и ќе те срамнат со земјата тебе и твоите деца во тебе, и не ке остане во тебе ни камен на камен, зашто не го позна времето кога беше посетен. Ова е пресудата, екзекуцијата доаѓа дори во 70-та година. Господ се уште пружа милост, значи, на цела една нација. Но, како што вели еден стих, таму дали беше во проповедник, точно не секјам или во пословици, дека колку што деновите на човекот се продолжуваат, толку повеќе се зголемува беззаконието. Еве што пишува во големата борба се Стрелен Вајт. Иако го расмале, го убиле Божиот син, иако го убиле и Стефан, продолжува, продолжува на некој начин милоста. Господ продолжува да биде милостив и трпелив, но што од тоа? Сето тоа било джабе. Вели Божјето трпение кон Јерусалим уште повеќе ги утврдило евреите во нивото упорно непокаяние. Во својата омраза и свирпост кон Исусовите ученици ја отфрле последната понуда на милост. Тогаш Бог ја повлекол од нив својата заштита. Престанал да ја задржува моките на сатаната и на тој начин народот станал во раците, останал всушност во раците на водачот што го избрале. Тие така се избрале, тие така сакале. Евреите ја презреле Христовата милост што им била би им дала сила всушност за да ги победат своите грешни страсти и сега тие ги победиле нив страстите. Сатаната разбудил кај нив најужасни и најниски похоти. Не разсудувале повеќе, станале безумни, како Навуходоносор, сегават, што му се случува. Со нив управувал нагон и слеп гнев, станале сатански свирепи. Во семејството, како и во народот, во повисоките, како и во пониските слоеви, насекаде владеела недоверба, злоба, завист, неслуга, бунт и убиства. Неверојатно. Какви страшни стени, може да ги замислиме само. Никада немало сигурност. Пријателите и роднините меѓусебно се предавале. Пазите, ова се слики што во иднина ги се случуваат. Сцени кои што во иднина ги се случуваат. Родителите ги убивале своите деца, а децата своите родители. Меѓу Божиот народ. Народните управувачи немале сила да владеат со себе си, нивните страсти ги правеле тирани хаос. Затоа што е отфрлена милоста и на крајот дојде казната. Уништен Иерусалим. По, по кој пат? Господ е трпелив. Господ ја држи отворена вратата и кон цркви. Иеко доправо ќе зборуваме за малиот рок, односно за католичката црква, среде тој среден век, односно целите тие 1260 години, знаете, Господ што се е трпел? Стотина милиони луѓе биле убивани, гонети, прогонувани заради својата вера. И Господ сето тоа го трпел. Господ бил милостив. Господ нудил светлина доволно преку реформаторите. Еве, денеска е ден на реформацијата. Така велот, па има некоје збиднување таму во Не, 2 ноември е денеска, па не знам, така, како и да е. Како и да е, меѓутоа, каде отиде таа реформација? Каде се тие реформатори? Што се случува всушност денеска со реформацијата го погледне? Некако сите како да имаат исти глас, како да се едно гласни, зарем тоа не ви личи на откровение 17 глава. Сите влегуваат во едно семејство, во екуменизам. Нема веќе протест. Нема никаква реформација. Да. Но, еве кој станува збор за малиот рок, Откровение 2.21, че значи, за католичката црква, станува збор за цела црква сега. Откровение 2.21, пораката до Тијатир, црквата до Тијатир, токму одговара на тоа време, значи Откровение 2.21. Што вели овој стих? и дадов време да се покае, но не сака да се покае за своето блудство. Збрувавме за блудството на Вавилон, цела една тема. За блудствувањето со царевите, со политичарите, со владетелите. За сите тие гнасоти кои што се дело на тоа дело тоа вино вавилонско, со кое што се опијани целиот свет, целиот народ, цели нации. Господ ти даде време да се покае, но не сакаше. А Господ со сила не, не изнудува покаяние. тоа не е покаяние. Ако биде со сила изнудено. И 1260 години, знаеме дека 1798 година смртна рана е зададена на католичката црква, но тој не е крајот. Знаеме дека таа се зацелува денеска, баш живееме во тоа време. Крајната екзекуција не само над овој првиот звер за кој што ќе стане збор, ке зборуваме во нашата серија и кој што ние многу јасно ние и знаеме, меѓутоа почнува да не им станува јасно на на кој е првиот звер, па кој е вториот звер, како да Библијата сега станува нејасна. А беше со векови јасна. беше јасна и на Мартин Лутер и на еден куп реформатори кој е првиот звер кој е вториот звер. Дори во наши редови денеска почнува да станува нејасно кој е првиот звер, кој е вториот звер. Зошто? Одговорот е едноставен, затоа што си подаваат раце еден на друг. Па не смеат да говорат еден за друг. Затоа реформацијата ја нема денеска никаде. Протестатизмот го нема. А, што вели 17 глава Откровение? од 12 до 16 стих. И 10 рогови што ги виде, тоа се 10 царви кои уште не зацаруваа. Ова е новиот светски поредок, ова е новиот систем, за кој што знаете ли, дека ја следна сабота ќе зборуваме за тоа, Малаки Мартин, еден од инсайдерите католички, чи језуита, има напишено една цела а, катаклизмична, така да кажам, книга, клучевите на оваа крв, која што Јас ја набавив уште доека бев во Шведска, ми се чини, во која што тој вели дека сите оние кои што се под своите седумдесети ќе бидат можеби сведоци на устоличувањето само на а пазете тоа го говори во 1990 година која пишува книгата. Тогаш им вели на луѓето ти што се под своите седумдесети ќе бидат барем сведоци на устоличувањето на оваа светска власт а они кои што се по своите 40 со сигурност ке живеат под незина юрисдикција, мислам и че значи, целосно владење. 1990 година. Тогаш јас бев под своите 40, се јас сум малку над своите 40, значи јас и еден куп од вас тука ќе бидеме сведоци на ова. Се уште не зацарува, меѓутоа ќе зацарат, и ќе ја прима царската власт со зверот за еден час. Фала му на Бога што ќе биде за кратко. Господ ќе ги скрати деновите. Овие се исто мисленици. Пак и му ја предадат својата сила и власт над зверот. Овие ќе завојуваат против јагнето, но јагнето ќе ги победи на чива страна сакате да бидат. Јагнето ќе ги победи, зашто тој е господар на господарите и цар на царевите, а со него се повиканите, избраните и верните. И потоа вели 10 рогови, 16 стих, што ги види и зверот, тие ќе ја замрзат блудницата и ќе ја направат пуста и гола и ќе го изедат месото и ќе ја изгорат со оган. Зашто Бог им даде во нивите срце да ја исполнат неговата замисла, да действуваат едномислено и да му го дадат своето царство над зверот, доека не се исполни Божието Слово. И што ќе им се случи на првиот звер, вклучувајќи го и вториот звер или лажниот пророк, односно протестантизмот. Што е со протестантизмот? Еве, спомнавме за католицизмот. Што е со, со, со протестантизмот денеска? Каде е протестантизмот? Колевката на слободата, на религиозна и било каква слобода, Соединените Американски држави, каде се тие сега? Што се случува со Соединените Американски држави сега? Слободата веќе ја нема, полека и полека се укинува еден ден, ќе дојде ден и кога Господ веќе нема да трпи, кога ќе заврши милости за таа голема нација, Соединените Американски држави, кај што спас најдува многу реформатори. Кога ќе прозбори тоа јагне, тој звер налик на јагне, ќе прозбори како змев. И ќе се донесе неделниот закон. Ќе се ускрати религиозната слобода. Господ тогаш веќе нема да трпи. И заедно и зверот, и лажниот пророк. Што се вели во Откровение 19 глава? 19 и 20 стих. И го видов зверот и земните царви и нивните војски, собрани за да војуваат против оној кој седи на конјот и против неговата војска, против Исуса Христа и неговата војска. И зверот беше фатен заедно со лажниот пророк, отпаднатиот протестантизам, Вавилон. Рековме дека тоа е систем, тука не влегува само католичката црква зборам како систем, папскиот систем. Секаде има Бог свој верни чеде, од секаде ке си ги повика, ке си ги издвои, но и зверот беше фатен заедно со лажниот пророк кој правеше чуда пред него со кој ги заведе оние кои што ја примија ознаката на зверот и кои се кланја на неговиот лик и обајцата беа фрлени живи во огненото езеро што гори со сув. Кој што патем речено предходните предавања кои се сетите беше предвидено за кого? За гјаволот и за ангелите паднати. Никако Господ не предвидел пехол, така наречено под наводници или огнено езеро, за луѓето. Господ дојде за да го спаси народот, за да го спаси овој свет. Но секој сам се избира. Читаме во Езекијал 1 стих, 16 глава. Езекијал 16 глава. Иако пророкот Езекијал зборува за гревовите на Содом, но ова многу одговара на денешните Соединените Американски држави. Езекел 16 глава, 49 и 50. Еве ги беззаконијата на твојата сестра Содом. Горделиво, во изобилство на леп и безгрижно живееа таа и незините керки, а сиромашните и бедните не ги помагаа се возгрдеа и правеа гнасоти пред моите очи и затоа ги сотрев како што виде. Чи Содом, меѓу грбовите на Содом, покри Содомијата, покри хомосексуалноста, еве што имало, не, само, не било само тоа. Што читаме? Живот во изобилство, изобилство на леп, безгрижно живење. Зарем не, не се тоа Соединените Американски држави кои што живеат на товар, на цел свет, па самите сме сведоци, не сме толку глупави за да не сватиме како тие го освоија Ирак долу тамо Афганистан, скокна цената на нафтата. Нагло. Зошто? Па за да и јас и ти, јас не, јас не возам кола, ама сите кои што возат, им ја плакеат војната на американците, да, им ја платат војната, Рома. А но меѓуто и покрај сето тоа, крајот им се ближи. Мислам, жално е, нели, за народот, не зборуваме за народот, зборуваме за тие системи. Затоа што и покрај сето тоа, тие се 15 трилиони долари во долг. И кога тога што ќе пукне, посекавате па оваа есен, дојде, во последен миг се спасија. Како се спасија? Како може да се спасите од задолженост, со тоа што ќе се задолжите уште повеќе? Ете, тоа го прават, тие постојано го подигаат, вели таму горниот, таванот, да кажеме, горното ниво на задолженост. Републиканците во случај беа против, па некако изнајдува начин, барем привремен спас за едно 2-3 месеци, со тоа што повеќе ги се задолжат. Не сме, мислам, не сме толку прости за да сватиме дека каде сето тоа води. Земете одлично искуство, ако сте задолжени, како ќе се избавите од долгот со тоа што уште повеќе се задолжите? Бесмислено е тоа. Како и да е, Господ е милостив кон цела една нација, кон црква, но гледате дека крај има на неговата милост. И за црква, и за нација, и за цел свет. И сега која станува збор за црква, што е со адвентичката црква? Дали можеме ние наликуваме како евреите во Христово време, која се удирале во гради црква Господова, односно и предходно го велеле тоа, црква Господова, црква Господова, тоа сме ние. И точка, Господ решил, рекол, тоа е црква Господова и точка. Без никаков услов. Видите што вели еден цитат? Црквата на адвентистите на седмиот ден се мери на мерилата на светилиште, во светилиште. На онаа мерка. знаете мерката е таму, мислам. Законот Божије. Морална, моралната мерка за секој од нас и поединично и за црква и за нација. Не изеки и биде судено според предностите и можностите кои би беа дадени. Ако незиното духовно искуство не биде сообразно со предностите кои Христос и ги дал, по бескрајна цена на чинење. Ако примените благослови неа, оспособеле за делото кое е доверено, нејзи ќе биде изречена пресуда, си се нашла лесна, како и за Вавилон, што читавме. Значи, ако, ако, ако, условно. А што се случува денеска со адвентизмот? Може би ја слушнавте најновата вест или барем кои што баратаат повеќе по интернет. На 27. октомври, значи минатата недела, за прв пат е избрана жена председател на една наша конференција. Станува збор за Југоисточната Калифорнијска конференција. Изгласана е жена за председател. И то без одобрение на генерална конференција. Чи значи, дори самиот Тед Вилсон, председателот, се јавил неколку часа пред да се гласа и им рекол, Вие може да ја изгласате, меѓутоа нема да биде одобрено гласањето, ниту пак таа ќе биде прифатена како званичен председател на таа конференција. Но тие и покрај тоа со огромно мнозинство, 75 на 25% против, мислам така нешто беше, ја изгласале. Кој знае кој што води сето ова? Цели конференции веќе покажуваат непослушност кон генералната конференција се внесуваат работи кои што веќе се вообичаени, вообичаена пракса со години наназад во другите протестантски заедници. Да не зборуваме за многу други гранасоти, нема друг збор кој што веќе се дел од црквата. Вавилонските гнасоти влегоа и во адвентишката црква. И што мислите Господ тоа ќе го толерира вечно? Значи треба да се запрашаме, дали може би еден ден нема да заврши времето на милости за Адвентичка црква. Што сме ние посебно ние? А ако бидеме самокритични, доволно искрени, ќе сватиме дека ние ја повторуваме историјата на, на, на, на, на евреите, на израелците. Не сме ништо подобри. Значи, црквата на 37-миот ден се мери на мерилата на светилище. На истите тие мерила на кои што се мери секој еден од нас, секоја нација и целиот свет – Да не се занесуваме многу. И на крај доаѓаме кај времето на милоста за секој од нас поединечно. Тоа не зависи од црквата во која што сум јас член. Не зависи од нацијата во која што живеам. Времето на милоста за мене лично зависи само од мене. Дали јас ги слушам тие повици на Духот Свети за покаяние, Дали јас сум покајан од секој мој грев, дали јас се сум оставил се што треба, дали јас целосно сум му предаден на Христа, дали јас целосно ја творам Божјата волја, тоа се прашање на кој што секој од нас треба да одговори. На крајот на криштата, знаете ли кога завршува времето на милоста за секој од нас? Ние не можеме да знаеме, меѓутоа со сигурност завршува тоа што ќе склопиме очи, ако тоа се случи во нашиот живот. Кога ќе умреме, тоа е крајот за времето на милоста за секој од нас. Немам поправка понатаму. А кој од нас знае кога ќе ќе склопи очи? Ќе заспие. Никој. Кој ни гарантира дека ќе бидеме живи до утре? Кој ни гарантира дека утре ќе видиме бел ден? Тогаш прашањето останува. Дали сме спремни? Видовме, Господ, значи како што видовме од првиот цитат, ја има сметката за секој од нас, ја има сметката горе, и за цела нација, и за цела црква, и дава одреден период на милост. Но ако ние, како што вели овде, сето ова го прави Господ за да безбожните нации, за да секој од нас дојде до покаяние, како што еве на крајот ќе опрочитаме тој стих во 2 Петро 3 глава.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 да ние бдееме секој дневно, да ние се само испитуваме, затоа што и без друго живееме во времето на Јом Кипур. Времето кога се разгледуваат случаевите горе во Небесното светилиште и сите сме ставени на мерка. Не дай, да не даде Господ да се најдеме лесни, како што се нашол Валтазар, како што се нашла цела таа вавилонска нација, па и еве Израел, и во Стариот Завет, и во Новиот Завет евреите, како нација, иако Има се уште милост за поединечно, за, за, и за евреите, и за секој од нас. Нека Господ ни помогне да наистина ја сватиме озбилността на ова време во кое што живееме. Господ дава спасение, спасението е дар, но што може тој ако ние не сакаме? Ништо. А светлина имаме. Ако некој има повеќе светлина од нас, има ли некој повеќе светлина од од нас, од Адвентишка црква. Нека Господ не биде милостив и нека ни помогне да наистина ја твориме неговата волја и живееме еден богугоден живот. Се до самиот крај на нашиот живот или пак, јас верувам, се до скорешното Христово доаѓање. Нека му е слава на Господа за сета негова милост и љубов кон нас и трпение што се уште ја има. Амин.